Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Շաումյանի շրջանում նշվել է Խարվաճար շրջենտրոնի ազատագրման 25-րդ տարեդարձը։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հռոմի Պապը Վատիկանի պարտեզներում ողել է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու բրոնզաձույլ արձանը։ Դեպի Թալիշ ուխտագնացությունը բոլոր թալիշցիներին եւս մեկ անգամ կհամախմբի իրենց ծնդավայրում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Շամյանի շրջանում երեք նշվել է Խարվաճար շրջենտրոնի ազատագրման 25-րդ տարեդարձը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ ու բնակիչներ երթով շարժվեցին դեպի Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր, ծաղիկներ զետեղեցին այնտեղ։ Միջոցառումը շարունակվեց Շահումյանի շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի դահլիճում օրվա խորհրդին նվիրված ելույթով հանդես եկավ շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարը դարակազմիկ երևույթ էր մեզ համար, պատմական ակնարկ կատարելով Արցախյան շարժմանն ու դրան հաջորդած իրադարձություններին, նշեց նա իր խոսքում։ Մեր հաղթանակը մեր միասնության արդյունքն էր, ընդգծեց Խորեն Վարդանյանն ու հավելեց, որ ազատագրված քարվաճառում ապրող հայ մարդն այսօր իր ձեռքն է առել բախն ու գրիչը ու ապրում է այն գիտակցումով, որ ամեն մի հողակտորի համար արյուն է թափվել։ Ընդերցվեցին նաև Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սանվեր Կարապետյանի եւ Երևանի քանաքերզերի թուն վարչական շրջանի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանի շնորհավորական ուղերձները։ Օրվա խորհրդով Արցախի ազատամարտիկների միության կողմից եղան նաեւ պարգևատրումներ։ Միջոցառումը շարունակվեց տոնական համերգով։ Ելույթ ունեցան Շահումյանի շրջանի մշակույթի տանսաները, տարոնցիներ ազգային երկի բարի համույթը, տարբեր անհատ կատարողներ։ Միջոցառման ավարտին ներկաները դիտեցին սցենարիստ կինոռեժիսոր Սամվել Թադևոսյանի 2016 թվականի ապ ապրիլյան պատերազմին նվիրված հարատև կռիվ ֆիլմը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական Մկրտիչ Մինասյանն այսօր հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել տարածաշրջանային վերջին զարգացումները եւ Հայաստանի դերը դրանցում։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմին նա մասնավորապես նշել է. Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրերին ծառայում էին, պայքարեցին եւ երիցս փառք նրանց, ովքեր իրենց ամենաթանկ բանը կյանքը նվիրեցին հայրենիքի պաշտպանության համար։ Զինվորի, սպայի ու գեներալի համատեղ գործնեությամբ ստիպելու ենք մեր ողերիմ հարևաններին այս տարածաշրջանում համակերպել խաղաղության հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԿՄ-ի խմբի ձևաչափի գոյությունը վկայում է Եվրոպայում անվտանգության ապահովման նպատակով համագործակցության հնարավորության մասին։ Նման հայտարարության միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկովյան կոնֆերանսի ժամանակ հանդես է եկել ՀԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմամբ զբաղվում է ՀԱԿ Միսկի խումբը։ Խմբի երկրները բավականին երկար ժամանակի ընթացքում զբաղվում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու գործով։ Դա վկայում է այն մասին, որ Եվրոպայի ամտանգության ապահովման համար համագործակցությունը հնարավոր է, ընդգծել է Թոմաս Գրեմինգերը։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառելու հարցին անհրաժեշտ է ստապ մոտենալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Երբ հավասարակշռության մասին ենք խոսում, խոսքը չի վերաբերում միայն քանակին, նշել է Հարությունյանը ըստ որում նա ասել է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվի զենքի վաճառքից։ Սա մանկապարտեզ չէ եւ իմ ու քո խաղալիքները, սա ռազմավարական շահեր են, նշել է Հարությունյանը։ Այս կապակցությամբ նա հիշեցրել է, որ մինչև 2010 թվականը Ռուսաստանը Բաքվին զենք չի վաճառել, վաճառել է Թուրքիան։ Երբ ինչ որ բանի մասին խոսում ենք, անհրաժեշտ է ամբողջության մեջ դիտարկել։ Ռուսաստանը պատերազմի վերսկսմամբ շահագրգռված չէ եւ կձգտի ամեն ինչ անել, որ դա տեղի չունենա, ասել է Հարությունյանը։ Նրա խոսքով ռազմական գործողությունները քիչ հավանական են։ Ապրիլյան իրադարձությունների նպատակը տեղային էր։ Անհետ է պատերազմ սկսել եւ 1 օր հետո խաղաղություն խնդրել։ Ապրիլին չէ որ հենց իրենք վախեցան։ Մենք գործ ունենք ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի հետ եւ բոլոր որոշումներն ընդունվում են Ստամբուլում, նշել է Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ապրիլի 10-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից 1992 թվականին իրականացրած Մարաղայի ջարդերի հերթական տարելիցին նվիրված Արցախի բոլոր շրջենտրոններում կցուցադրվի Մարաղա 10 ապրիլի 1992 փաստավավերագրական ֆիլմը, որին կաջորդի մոմավառություն իշատակ անմեղ նահատակների։ Այս մասին ասել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Անի Կապլանյանը մանրամասնելով, որ այդ օրը ֆիլմը կցուցադրվի նաեւ ուսումնական հաստատություններում։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անցած տարվա գործունեությանը։ 2017 թվականի ընթացքում տեղի ունեցել հանձնաժողովի 14 նիստ, ընդունվել 66 որոշում, որից 11-ը նորմատիվ, իսկ 55-ը անհատական։ Հանձնաժողովի անդամների ստորաբաժանման պատասխանատուների մասնակցությամբ մշակվել եւ ընդհանձակավորվել է 1682 գրություն։ Հանձնաժողովի անդամ Հայկ Թորոսյանը մանրամասն ներկայացրեց կատարված աշխատանքները։ Ստորագրվել է կադրային գործնական հուկասանկիչական բնույթի 355 հրաման, որից 106 նախագահի եւ 240 աշխատակազմի ղեկավարի։ Հանձնաժողովի աշխատակիցների ծառայական պարտականությունների կատարման անհրաժեշտության պայմանավորված համագործակցության եւ աշխատանքային ծրագրի շրջանակներում 42 անգամ գործվել են Արցախի հանրապետության շրջաններ, Հայաստանի հանրապետության հանրապետության հանձնաժողովի եւ արտերկիր։ Էներգետիկայի եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտներում 2017 թվականին եւս զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Այսպես, Արցախի հանրապետությունում գործող 13 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին ավելացել է եւս 3-ը, տրամադրվել է 10 լիցենզիա։ Էներգետիկայի բնակավարում իրականացվել են էլեկտրաէներգետիկական եւ գազամատական համակարգի լիցենզավորված անձանց ֆինանսական հաշվետվությունների եւ տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունների վերլուծում։ Լիցենզավորված գործունեության իրականացման պայմանների վերահսկում, սպառողների սպասարկման օրակի ցուցանիշների վերաբերյալ պատմությունների ամփոփում եւ բազայի համալրում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնակավարում կատարված աշխատանքներին, Հայկ Թորոսյանի խոսքով հազաժողովի կողմից կատարվել են ուսումնասիրություններ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մանրածախ գների մոնիտորինգների անբարեխիղճ դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Արցախյան Ռուսաստան Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացել է պայմանային եւ ոչ պայմանային 37 ապրանքային շուկաների 71 ապրանքատեսակների մանրածախների 53 մոնիտորինգ, 30 արևտային օբյեկտներում կատարվել դրանց արդյունքների վերլուծություն։ Օրակարգի երկրորդ հարցով հանձնաժողովը փոփոխություններ կատարեց 2013 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշման մեջ։ Այսօրվա կայացած նիստում հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը հայտարարեց 97.7 մեգահերց հաճախականությամբ հադրութի եւ մարտունու շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման լիցենզավորման մրցույթ։ Հանձնաժողովի մեկ այլ որոշմամբ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը վերանվանվեց Բրինջ բրենդի կոմպանիայի ընկերության։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Վատիկանի պարտեզներում ոցել է հայ մշակույթի հերոս դիեզերական եկեղեցու վարդապետ Արևելքի եւ Արեմուտքի իսկական կամուրջ եւ էկումենիզմի խորհրդանիշ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու բրոնզաձույլ արձանը։ Արարողությունը տեղի ունեցել այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Արամ առաջին մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսի ներկայությամբ։ Գրիգոր Նարեկացու բրոնզազուլ արձանը Վատիկանին եւ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին նվիրելու գաղափարը ցակել է 2 տարի առաջ Հռոմի Պապի Հայաստան կատարած այցի ընթացքում, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սուրբ Հորը նվիրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փոքրիկ բրոնզե արձանը հուսալով մի օր դրա խոշոր տարբերակը տեսնել Վատիկանի պարտեզներում։ Հադրուս շրջենտրոնում հերթական հավաք միջոցառումն է կազմակերպել Մայրություն հասարակական կազմակերպությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մասնակցում են շրջակազմի աշխատակազմի պատասխանատուներ, մտավորականներ Ղարաբաղյան շարժման ու պատերազմի մասնակից կանայք, հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքում կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը ներկաների շնորհավորեց շարժման 30-ամյակի եւ մայրության ու գեղեցկության տոների արտիվ եւ ներկաներին հրավիրեց բացման կես խոսակցության։ Ըստ Հասմիկ Միքայելյանի 30 տարիների ընթացքում պայքարել ենք ու աննախադեպ ձեռքբերումներ ունեցել։ Նա անդրադարձավ այն խնդիրներին, որոնք այսօր արկա են ընտանիքներում, կոլեկտիվներում, դրանք կապված են աշխատանքի, երեխաների դաստիարակության, առողջության, սոցիալական բնակավարի ընտանեկան ավանդույթների պահպանման հետ։ Ներկաների ուշադրությունը հրավիրվեց հատկապես բանակում ժամկետային ծառայության իրականացող զինվորների դաստիարակությանն առնչվող մի շարք հիմնախնդիրների վրա։ Եթե բանակ ուղարկենք դաստիարակված ֆիզիկապես ու հոգեբանորեն կայացած ու պատրաստ երիտասարդներ, ապա անկասկած կունենանք նվազագույն խնդիրներ եւ ուժերը կենտրոնացնենք միայն ծառայողական գլխավոր հարցերի վրա, նշեց Հասմիկ Միքայելյանը։ Հավաքի մասնակիցների հետ կիսելով իրենց մտահոգություններն արտահայտեցին նաեւ Մարիություն հասարակական կազմակերպության նախագահության անդամներ Սիրվարդ Մարկարյանը եւ Շուրա Օհանյանը, որոնք խոսեցին կապվեցին բանակ հասարակություն, դպրոց հասարակություն կապերի ծերտացման հետ, ինչպես նաև անդրադարձան որոշ ծնողների անտարբերության հասարակական հանդուրժողականությանը եւ բևեռվարտությանը եւ դերևս դպրոցներում արկա մի շարք հիմնախնդիրների վրա։ Ամփոփելով հավաքի աշխատանքները Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ասմիկ Միքայելյանը խոստացավ հնչեցրած բոլոր հարցերի մտահոգությունների ու առաջարկություններին առնչությամբ փնտրել լուծման ուղիներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թալիշ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպող Օխտագնացություն թալիշ միջոցառումը բոլորին եւս մեկ անգամ կհամախմբի Մարտակերտի շրջանում գտնվող գյուղում։ Օխտագնացությունը կիրականացվի մայիսի 1-ին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ցավոք թալիշցիների մի մասն այնտեղ չէ։ Վստահ եմ, որ մայիսի 1-ը բոլորին կհամախմբի Թալիշում շատերը կգան։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ նրանք երբեք իրենց բնակավայրը չեն թողնում ամայի, ասել է Թալիշ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Միքայել Ապրեսյանը։ Մայիսի 1-ը պատահական չէ ընտրված։ Փարիզցիների համար ավանդույթ է այդ օրը բոլորով հավաքվել իրենց ծննդավայրում։ Արցախ Post Փակ բաժնի տրական ընկերության կողմից մարվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել Եվրոպա 2018 կամուրջներ թեմայով երկու նամականիշ։ Այս մասին ասել է Արցախ Post Փակ բաժնի տրական ընկերության գործադիր տնօրեն Գարիկ Գրիգորյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ թողարկված 350 Հայաստանի Հանրապետության դրամ անվանական արժեքով Պոստային առաջին նամականիշի վրա Պատկերված է Հադրութի շրջանի Տումի գյուղի մոտակայքով հոսող համանուն գետի վրա կառուցված Ջարվանիսի կամուրջը, որը թվագրված է 13-րդ դարից։ Իսկ 450 Հայաստանի Հանրապետության դրամ անվանական արժեքով երկրորդ նամականիշի վրա պատկերված է Խարավազի Խոդափերինի կամուրջը, որը կառուցվել է 5-ից 7-րդ դարերում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է անպամած առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։